Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակահաղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Թուրքիան կրկին սատարեց Ադրբեջանին, ինչպես միշտ։ Թուրքական արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, որտեղ կոչ է արում Հայաստանին դրսևորել կառուցողական կեցվածք ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը անել ամեն ինչ, որպիսի բացվի այսպես կոչված Աղդամ Խանքենդի ճանապարհը, ինչպես նաև նպաստի Հայաստանը, կրկնում եմ, ըստ Թուրքիայի, նպաստի, որպիսի Ղարաբաղի հայ ազգաբնակությունը վերինտեգրվի Ադրբեջանի հետ։ Իհարկե մտածել, որ սա պարզապես անհեթեթություն է կամ ծիծաղելի հայտարարություն ճիշտ չէ։ Սա Թուրքիայի քաղաքականությունն է, որը Ադրբեջանի հետ մեկտեղ եւ մի շարք այլ երկրների սատարմամբ նրանք իրականացնում են։ Իսկ Ադրբեջանը բնական է նաեւ գոտեպնդված լինելով Թուրքիայի կողմից շարունակում է իր ապակառուցողական քաղաքականությունը։ Նա կրկին խախտել է զինադատարի ռեժիմը, կրակոցներ է արձակել Արցախի բնակիչների վրա, խաղաղ բնակիչների։ Ինչպես նաև թիրախավորել է Եվրոմիության դիտորդներին որոնք մենք գիտենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները պետք է դիտարկում կատարեն տարբեր հատվածներում։ Հետաքրիր այն է, որ սկզբում Եվրոմիության դիտորդները փաստորեն հերքել են, որ իրենց վրա կրակել են։ Նույնիսկ իրենց հայտարարության մեջ Twitter-յան նշված էր, որ որևէ բարի կրակի տակ չի թիրախավորվել եւ այլն եւ այլն։ Բայց հետո իհարկե հասկանալով, որ և կան նյութեր, ապացույցներ եւ այդ տեսանյութերը տեղադրվել են, ինչպես են նրանք խոսում իրար հետ, որ իրենց վրա կրակել են։ Հետո հանել են այդ կեղծ հայտարարությունը եւ տեղադրել ճշմարիտ տվյալներ, որ իրենց վրա կրակել են։ Բայց ինչ։ Դրանով այդ միջադեպը փակվեց, որը սխալ է, իհարկե, պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Բարթացել է իրավիճակը Ուկրաինայում պատերազմական գործողությունները շարունակվում են ուկրաինական հակահարվածը որևէ շոշափելի արդյունքի չի բերել, ավելին ըստ ռուսական աղբյուրների Ուկրաինան իր ռեզերվների վերջի քանակությունն է նետել պատերազմ եւ կան բազմաթիվ զոհեր, հատկապես ուկրաինական կողմից։ Իսկ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ վերանայելու է եւ օգտագործելու է կասետային զինատեսակներ եւ ռումբեր ի պատասխան նրան, որ ԱՄՆ-ը նույնպես Ուկրաինային մատակարարել է նման զինատեսակներով։ Այսինքն սա շատ մեծ ավերվածություններ եւ կորուստներ է պատճառել։ Իսկ Ուկրաինայում նույնպես այլ հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան, օրինակ կրկին շարունակվում են խնջույքները, պարերը եւ այլն։ Նույնիսկ Զելենսկին հատուկ մտավ, ասես, եթեր եւ կոչ արեց ուկրաինացիներին նման պահվածք չցուցաբերել, որովհետեւ ամբողջ իրենց պայքարը եւ առավել եւս տեղեկատվական դաշտում զրո է դառնում։ Իչեք է դառնում այդ ամենը։ Բայց մի հետաքրքիր հանգամանք, որը շատ կարեւոր է, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ապարատի ղեկավարը Ստիան Յենսենը հայտարել է, որ Ուկրաինան կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, եթե հրաժարվի իր տարածքների մի մասից։ Միգուցե ըստ նրան դա կարող է դառնալ որպես պայման կամ նախապայման, որպեսզի Ուկրաինան անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Այսինքն, པարզ է, որ այդ երկիրը անպայման կիսելու են։ Խնդիրը այն է, ով ինչքան տարածք կվերցնի։ Իմիջիալոս Դմիտրի Մեդվեդևը արձագանքեց այս առաջարկին, ասեց, որ այո, հետաքի զարգացում է, բայց այդ դեպքում Ռուսաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որ ազատագրի նաև Ռուսիայի պատմական մայրաքաղաք Կիևը, այնուհետև թող մայրաքաղաքը տանեն Լվով, եթե լեհերը թողեն դա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պարզ է, որ հիմա յուրաքանչյուր կողմ փորձելու է ինչքան հնարավոր է շատ տարածք վերցնել եւ դրանից հետո ուկրաինական պատերազմը եթե չի վերջանա, բնականը չի վերջանալու կամ կոնե կսառեցվի եւ այնուհետեւ այդ երկիրը փաստորեն կկազմալուծվի։ Այսպիսինն է իրականությունը։ Սրվել է նաև Մոլդովա-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Մոլդովան 45 ռուս դիվանագետի եւ նրանց ընտանիքներին արտաքսել է երկրից լրտեսության մեջ մեղադրելու ու սա շատ դիվանագիտության մեջ և, վատ արարք է, որովհետև ի պատասխան անպայման Ռուսաստանից էլ հետ կկանչվեն դե Մոլդովա, այլ մոլդովական դիվանագետներ եւ այլն եւ այլն։ Սա իսկ, իսկապես շատ վատ է։ ԱՄՆ-ում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Նախ եւ առաջ ողբերգություն տեղ ունեցավ Հավայան կղզիներում։ Մաուի կղզում մի սարսափելի երևույթ մոտ 100-ից ավել մարդ արդեն պաշտոնապես հայտարարել է, որ մահացել են, մի ողջ քաղաք ավերվել է, ավերվածություններ, պայթուններ, սարսափելի երևույթ։ Եվ այս ամենի ներքո մենք տեսնում ենք նաև հասարակական ընդվզումներ։ Այսպես Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարել է, որ յուրաքանչյուր մարդ 700 դոլար օգնություն կստանա, միանվագ օգնություն եւ ամբողջ ամերիկացիները հարց են բարձրացնում, «Էդ ինչ եք անում, երբ որ Ուկրաինային տալիս եք միլիարդավոր դոլարներ, իսկ սեփական երկրի համար նման կոպեկներ եք հա-, ծախսում»։ Սա շատ վատ ընդունվեց եւ արդեն շահարկումներ են տարբեր տիպի նկարներ, համեմատություններ, գրաֆիկներ են ներկայացում, ինչքան է Ուկրաինայի վրա ծախսում ԱՄՆ իշխանությունը, ինչքան սեփական ժողովրդի։ Մենք տեսնում ենք, որ իսկապես շատ նաև ներքին այսպիսի հարցերը մեծ արձագանք են ստանում ըստ որոշ տվյալների մոտ 5 միլիարդ դոլարի վնաս է կրել հավայան կղզիները տեսնենք Աֆրիկայում իրավիճակը կրկին թեժանում է Նիգերի նոր կառավարությունը կոչ է արել ժողովրդին զինվել եւ դիմադրել հնարավոր ներխուժմանը դեպի երկիր։ Բացի դրանից այնտեղ գտել են հսկայական նավթի պաշարներ։ Սա եւ լավ է Նիգերի համար եւ վատ։ Լավը այն է, որ եթե ճիշտ օգտագործեն երկիրը կբարգավաճի, վատը այն է, որ այդ պաշարների վրա աչք ունեն նաև այլ երկրներ։ Տեսնենք, այսպեսին էին հարգելի բարեկամներ, մի շարք կարևոր իրադարձություններ կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեզ։ Պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։